Narsus siuvėjas Vieną vasaros rytą sėdėjo siuvėjas ant stalo palangėje ir smagiai nusiteikęs siuvo iš pėties. Ir šitą ateina gatve kažkokia sodietė, šaukdama «Pirkite, pirkite, gardivaisių košiai, gardivaisių košiai!» Tas balsas maloniai nuskambėjo siuvėjo ausiai. Iškišo jis savo švelnę galvą pro langą ir sušuko. Prašom čionai tamstytę ir paliksi čia visą savo prekę. Moteris užkopė laiptais, su sunkiu krepšiu pasiuvėja ir turėjo iškrauti jam visas savo puodynės. Tas apžiūrėjo jas, pakilnojo, kištelėjo vidun nosį ir pagaliau tarė. Vaisių košė atrodo nebloga. Atsverk man keturis lotus, tamstytę, o jeigu bus ir ketvirtis svaro, nieko baisaus. Moteriškė tikėjosi daugiau čia parduosianti. Atsverė, kiek jis prašė, bet išėjo visai susukusi nosį ir niurzgėdama. Na, tegu palaimina tą košę dangus iš aukštybių, sušukosi vėjas, ir suteikia man jėgų ir stiprybės. Atsinešė iš spintos duonos kepalą, atsirėkė apsukinę ir užsitepė vaisių košės. Turėtų labai gardu būti, tarė, bet pirma užbaigsiu liemenę, o paskui paragausiu. Pasidėjo duona šalia ir siuva sau toliau, iš to džiaugsmo vis didesniais ir didesniais dyksniais. O kol jis siuvo, saldžios košės kvapas pakilo iki sienos, kur tupėjo daugybė musių. Pajutusios skanų kvapą, musės tuoj nugulė duonos riekė. Ei, kas jūs čia kvietė? šūktelėjo vėjas ir nuginė neprašytas viešnę šalin bet kad musės jo kalbos nesuprato, tai ir toliau neatstojo, puolė vis didesniais ir didesniais spiečiais. Galų gale siuvėjų, kaip sakoma, širdis užvirė. Išsitraukė jis iš savo skuduryno medžiagos skiautę ir taręs, na palaukit, aš jums parodysiu, negailestingai šlioptelėjo per pačią tirštumą. Kai pakėlė skudurą ir suskaitė, žiūri, guli ištiesusios kojas nemažiau kaip septynios musės oho štai koks tu šaunuolis tarė pats neatsistebėdamas savo narsumu tą turi sužinoti visas miestas ir čiaukšt čiaukšt greitosiomis susikirpo diržą, susisiuvo ir didelėmis raidėmis ant jo išsiuvinėjo septynetą vienu smūgiu. Na ką čia miestas, kalbėjus toliau, tai turi sužinoti visas pasaulis. Ir jo širdis suvirpėjo iš džiaugsmo, kaip avinėlio uodegėlė. Siuvėjas užsijose diržą ir susiruošė keliauti į pasaulį, nes jam atrodė, kad su jo narsumu nėra kas veikti tokioje ankštoje dirbtuvėlėje. Prieš išeidamas dar apsidairė namuose, ar neras ko pasiimti į kelionę, bet nieko kito nerado, tik gabalą seno sūrio, tą ir įsikišo kišenėn. Prie vartų dar pamatė paukščiuką, įsipainiojusi krūmynę ta irgi priglaudė kišenę prie sūrio. Taip apsirūpinęs, narsiai leidosi į kelionę, o kad buvo lengvas ir greitas, tai ir nuovargio nejuto. Ėjo, ėjo ir priejo kalną, o kai užlipo į pačią jo viršūnę, žiūri, guli ten didžiulis milžinas ir ramiausiai dairosi savo aplinkui. Svėjas drąsiai priejo prie jo, užšnekino ir sako, Labą dieną, drauguži! tai sėdi čia ir dairaisi po platų į pasaulį. Aš kaip tik ten ir einu, noriu pabandyti laimę. Gal nori kartu eiti? Milžinas su panieka nužvelgė siuvėją ir sako, Ak tu, skursna, nugeibeli tu. Na, na, tarė siuvėjas, atsisegiojo švarką ir parodė milžinui diržą. Gali pasiskaityti, kas aš per vienas. Milžinas perskaitė septynetą vienu smūgiu pamanė kad tiek žmonių siuvėjas yra nudėjęs ir mažylis kiek pakilo jo akise, bet vis tiek pirma norėjo jį išbandyti. Paėmė į saują akmenį ir kad suspaus, net vanduo išlašėjo. Ir tu taip padaryk, tarė milžinas, jei esi toks stiprus. Tik tiek, tarėsi vėjas, tokiems kaip aš tai yra vienas juokas. Kištelė ranką į kišenę, išsitraukė minkšto sūrio gabalą ir kad spūstels, net išrūgos ištekėjo. Na kaip? paklausė. Man rodos truputį geriau? Milžinas nežinojo nie ką sakyti. Savo akimis netikėjo, kad tas žmogelis gali tai padaryti paėmė jis akmenį ir švystelėjo taip aukštai, jog vos akimis begalėjai matyti. Na, viščiukėlį, tu taip padaryk. Gerai švystelėta, tarė siuvėjas, bet akmuo vis tiek nukrito žemėn. Aš, kad švystelėsiu, tai akmuo lėks ir nulėks, tiek jį ir te matysi. Kišt ranką į kišenę, išsitraukė paukščiuką ir švystelė aukštyn. Paukščiukas apsidžiaugė laisvę atgavęs, pakilo į dangų, skrido ir nuskrido savo. Na, kaip tau patinka mano metimas, drauguži? Paklausė siuvėjas. Kągi, mėtyti tu moki, sutiko milžinas. Bet dabar pažiūrėsim, ar tu įgali ką nors sunkesnio panešti. Nusivedė siuvėją prie galingo ažolo, kuris nukirstas gulėjo ant žemės, ir sako – Jeigu tu toks stiprus, tai padėk man tą medį išnešti iš miško. Mielai, tarė žmogelis, tu paimk ant pečių kamieną, o aš pakelsiu ir nešiu viršūnę su šakomis. Čia juk yra visas sunkumas. Milžinas užsikėlė ant pečių kamieną, o siuvėjas atsisėdo viršūnėje ant šakos. Ir milžinas, nebegalėdamas atgal atsigręžti, turėjo nešti visą medį ir dar siuvėją kartu o tas sėdi savo patenkintas užpakalyje ir švilpauja dainelę. Jojo iš jojo trys siuvėjėliai, lyg tas medžio nešimas jam būtų tik vaikų žaidimas. Panešęs galiuką tą sunkę naštą, milžinas pavargo ir sako, kaip savo nori, nebegaliu daugiau, mesiu medį žemėn. Siuvėjas strikt nušoko, nutvėrė medį abiem rankom, lyg būtų iš tikrųjų jį nešęs ir sako milžinui, Na čia dabar toks didelis stobrys ir negali medžio panešti. Eina kartu toliau. Priejo vyšnę. Milžinas nutvėrė vyšnios viršūnę, kur labiausiai prinokusios uogos, palenkė, padavė siuvėjui. Valgyk, sako. Bet kur tau siuvėjas medį išlaikys? Kai milžinas paleido, medis tik švyst atsitiesė ir siuvėjas išlėkė į orą. Kai jis vėl sveikutėlis nukrito ant žemės, milžinas tarė. Kasgi tau? Neturi sveikatos tokiai liaunai vitelę išlaikyti? Turiu, kur neturėsiu, atsakė siuvėjas. Būta čia ko tokiam kaip man, kuris vienu smūgiu septynetą paklojo. Aš tik peršokau per medį, mat ten apačioj medžiotojai šaudo į krūmus. Dabar tu peršok, jei gali. Milžinas pabandė, bet nieko iš to neišėjo, nevaliojo peršokti per medį ir įstrigo šakose. Tad ir šį sykį buvo siuvėjo viršus. Tada milžinas sako, jeigu jau tu toks narsuolis, tai eime į mūsų olą ir pernakvok pas mus. Gerai, siuvėjas sutiko ir nusekė paskui milžiną. Kai atėjo į olą, žiūri, ten besėdį prie ugnies dar kiti milžinai. Kiekvienas laiko rankose po keptą avį ir valgo. Siuvėjas apsidairė ir galvoja, oho, čia daug erdviau negu mano dirbtuvėlėje. Milžinas parodė jam lovą, liepė gultis ir išsimiegoti. Tačiau siuvėjui lova buvo per didelė. Jis nesigulė į ją, tik susirėtė kamputyje. Kai atėjo vidurnaktis ir milžinas manė, kad siuvėjas bus jau gerai įmygęs, tada jis atsikėlė, pasėmė didžiulį geležinį strypą ir kad voš per lovą, to ir persiskyrė per pus. Dabar jis jau buvo tikras, kad tam žiogui galą padarė. Anksti rytą milžinai išėjo į mišką, o siuvėja visai pamiršo. Ir staiga mato, Ateina jis, linksmas ir bebaimės. Milžina išsigando, kad tas jų neužmuštų ir davė kojoms valią. Eina siuvėjas savo toliau nosės tiesumu. Ėjo, ėjo ir priejo karaliaus dvarą. O kad buvo pavargęs, tai išsitėse žalėje ir užmigo. Taip jam begulint prisirinko žmonių. Apžiūrėjo jį iš visų pusių ir perskaitė ant diržo užrašą septynetą vienu smūgiu. O, nusistebėjo jie, iš kur čia dabar tas didis karžygys taikos metu atsirado, matyt nemenko galiūno esama. Paskui nuėjo ir pranešė karaliui, sakydami, kad jeigu prasidėtų karas, toks žmogus labai praverstų ir kad nieku gyvų nevalia esą jo paleisti. Patarimas karaliui patiko ir jis pasiuntė pasivėję vieną dvariškį pasiūlyti, kaip pabus, stoti į karaliaus kariuomenę. Pasiuntinys pastovėjo, palaukė, kol siuvėjas pasiraivęs pramerkė akis ir išklojo jam savo pasiūlymą. Kaip tik dėl to aš čia ir atėjau, atsakė siuvėjas. Gerai, sutinku tarnauti karaliui. Ir buvo jis labai garbingai priimtas ir gražiai apgyvendintas. Tačiau karo vyrai nekentė siuvėjo ir troško išdanginti jį kuo toliau nuo savęs. Ir kas iš to bus, kalbėjosi jie tarp savęs, jei mes su juo susipyksim ir jis pakels prieš mus ranką, tai sulik kiekvienu smūgiu kris septynetas, prieš jį mes neatsilaikysim. Tad susimokė, nuėjo visi pas karalių ir pareiškė atsistatydiną. Mes netokie, sakė jie, kad galėtume kentėti šalia žmogaus, kuris septynetą vienu smūgiu pakloja. Karalius nuliūdo, kad dėl vieno žmogaus turės prarasti visus savo ištikimus valdinius. Gailėjosi su tokiu prasidėjęs ir mielai būtų jį atleidęs, tačiau nedryso, bijodamas, kad tas nesunaikintų jo su visais žmonėmis ir neatsisėstų į karaliaus sostą tad nežinojo nie ką daryti. Galvojo, galvojo ir pagaliau sugalvojo. Pasiuntė pasiuvėję žygūną ir liepė pasakyti, jeigu jau toks didelis jis karžygys, tai turys jam vieną pasiūlymą. Viename jo krašto miške gyvena du milžinai. Plėšikaudami, žudydami ir degindami jie neša žmonėms didžiulės nelaimės. Niekas nedrįstas prie jų nei iš tolo prieiti, visi bija galvas palydėti. Jeigu jis tuos abu milžinus nugalėsęs ir nužudysęs, valdovas išleisęs už jo savo vienturtę dukterį ir atiduosęs į dalį pusę karalystės. Traukdamas į šį žygį, galėsęs pasiimti pagalbon dar ir raitininkų šimtinę. Tai jau būtų šistas tokiam vyrui kaip aš – pagalvojo siuvėjas. Graži karalaitė ir pusė karalystės. Tokie dalykai ne kasdien pasitaiko. O taip, atsakė jis. Milžinus aš sutvarkysiu. Nereikės man nei tos raitininkų šimtinės. Kas septynetą vienu smūgiu pakloja, tam dviejų nėra ko baimintis. Ir išsiruošė siuvėjas į žygį, o raitininkų šimtinė išjojo jam iš paskos. Atėjęs prie miško, tarė jis savo palydovams. Pasilikite čia, aš pats vienas susidorosiu su milžinais. Paskui šoko į mišką ir ėmė dairytis į dešinę ir į kairę. Po kiek laiko žiūri, abu milžinai po medžių begulį. Miega ir taip knarkia, jog net medžio šakos linguoja. Siuvėjas greit sumetė, ką daryti. Prisirinko pilnas kišenės akmenų ir įsilipo į medį. Įsiropštęs lygi pusės, pasislinko ant šakos, kol atsidūrė tiesiai viršum miegalių ir mėto akmenį po akmens vienam milžinui ant krūtinės. Kurį laiką milžinas nieko nejuto, bet galų gale pabudo, kumštelėjo savo bendrą ir sako, ko tu mušiesi? Tu sapnuoji, sako kitas, ne aš mušuosi, nei ką ir vėl abu miega. O siuvėjas tuo tarpu trinkt paleido akmenį antram. Kas čia dabar sušukotas? Ko tu mėtaisi? Ne aš mėtausi, nei ką, suniurnėjo pirmasis. Pasiginčijo, pasibarė valandėlę, o kad buvo pavargę, tai greit liovėsi ir vėl sumigo. Siuvėjas vėl savo išsirinko didžiausią akmenį ir kad voš juo iš visų jėgų pirmąją milžinui krūtinę. To jau per daug sušuko tas. Pašoko kaip paklaikęs ir kad trenk savo bendrai medį, tas net sudrebėjo. Bendras atsilygino tuo pačiu ir juodu taip įsiuto, taip įnirto, jog pagavo rauti medžius ir šventinti vienas kitą. Tol tvatinosi, kol galų gale abu negyvi išsitėsi ant žemės. Dabar siuvėjas strikt iššoko iš medžio ir sako, laimė, kad jie neišrovė medžio, kuriame aš sėdėjau. Būtų tekę kaip voveriai šokti į kitą. Na, bet tokių kaip aš taip lengvai nepaimsi. Išsitraukė kalaviją ir smogė kiekvienam po keletą kartų į krūtinę. Paskui išėjo į pamiškę pas raitininkus ir sako, darbas atliktas, aš abiem padariau galą, bet teko gerai susiimti. Nematydami kitos išeities, jie pradėjo rauti medžius – ir jais gintis, bet ką tas padės, kai reikia susiremti su tokiu kaip aš, kuris septynetą vienu smūgiu paguldo. Ir tamstos nesužeidė? klausė raitininkai. Per silpnos kinkos, ne jiems mane sužeisti, atsakė siuvėjas. Plaukas nuo galvos man nenukrito. Raitininkai nenorėjo tikėti jo žodžiais ir nujojo į mišką pasižiūrėti. Mato, iš tikrųjų milžinai savo kraujyje beplaukia, o aplink guli išrauti medžiai. Siuvėjas pareikalavo iš karaliaus pažadėto atlyginimo, bet tas jau gailėjosi davęs tokį pažadą ir vėl suko galvą, kaip tuo didvyriu atsikratyti. Tu turėsi atlikti dar vieną žygdarbį ir tik tada gausi mano dukterį ir pusę karalystės. Miške laksto toks vienaragis – ir pridaro daug eibių. Turi jį pagauti. Jeigu aš nebijojau dviejų milžinų, tai vieno vienaragio netiekto. Septynetas vienu smūgiu, štai kur mano darbas. Pasėmė virvės galą, kirvi ir išėjo į mišką. O tuos, kurie buvo paskirti jo lydėti, vėl paliko laukti pamiškėjai. Daug ieškoti nereikėjo. Vienaragis bemat atlėkė ir tiesiai prie siuvėjo, rodės tuoj tuoj puls ir persmeiks jį savo ragu. Pala pala, tarės, taip lengvai manęs nepaimsi. Sustojo ir laukia, kol žvėris pribėgs visai arti, o paskui tik šast į šalį ir užsiglaudė už medžio. Vienaragis įsibėgėjęs, kad trenksis į medį ir taip suvarė į kamieną savo ragą, jog nevaliojo jo ištraukti. Taip ir buvo pagautas. Štai ir turiu paukštelį, tarė siuvėjas išlindo iš už medžio, užrišo vienaragį virvę ant kaklo, iškirto medį įstrigusi ragą ir taip viską sutvarkęs paėmė žvėrį už virvės ir nuvedė karaliui. Karalius ir dabar dar nenorėjo atiduoti pažadėto atlyginimo ir pareikalavo atlikti trečią užduotį. Siuvėjas turėjo prieš vestuves dar pagauti jam šerną, kuris miške didelių bėdų pridarydavo, o padėti jam paskyrė medžioklių Mielai sutiko siuvėjas, man tai vienas juokas. Medžioklių jis neėmė su savimi į mišką, o tie tik džiaugėsi, nes šernas jau nekartą buvo įvaręs jiem baimės, tad jie neturėjo jokio noro su juo prasidėti. Vos tik šernas siuvėją pamatė, tuoj apsiputojas, iššiepęs iltis puolė taikydamasis partrenkti jį ant žemės bet vikrusis didvyris šmurkšt ir įlindo į netoliese esančią koplyčią, o paskui strikt iššoko pro langą laukan. Šernas movė paskui jį, siuvėjas greit pribėgo ir trinkt užtrenkė duris iš lauko pusės. Įsiutę žvėris atsidūrė nelaisvėje, nes buvo pernelyg sunkus, nerangus ir negalėjo pro langą iššokti. Siuvėjas pašaukė medžioklius, kad jie savo akimis pamatytų belaisvį, o pats tuo tarpu nuėjo pas karalių ir tas dabar – norom nenorom turėjo ištesėti žodį ir atiduoti jam dukterį ir pusę karalystės. Jeigu jis būtų žinojęs, kad prieš jį stovi ne karžygys, o paprastas siuvėjėlis, jam būtų dar labiau širdį sopėję. Ir buvo iškeltos vestuvės, su didelė iškilme, bet be didelio džiaugsmo. Ir siuvėjas tapo karaliumi. Praėjo kiek laiko Ir šit vieną naktį jaunoji karalienė girdi, kaip jos vyras per miegus kalba. Ei, virutė, pasiūk man liemenę ir sulopi kelnes, jei negausi uolekčia per sprandą. Tada jis suprato, iš kur jaunasis ponas yra dygęs. Kita rytą išklojo savo nuoskaudą tėvui ir paprašė, kad padėtų jai atsikratyti žmogaus, kuris yra niekas kitas, tik paprastas siuvėjas. Karalius pagodė ją ir tarė, kitą naktį palik savo miegamai atdarą, mano tarnai stovės už durų ir kai jis užmiks, įeis, suriš jį, nuneš į laivą ir išveš į pasaulio kraštą. Dukteriai patiko toks tėvo sumanimas. Bet visą tai girdėjo jaunojo karaliaus ginklanešys. Jis buvo ištikimas savo ponui ir apsakė jam, kokios pinklės prieš jį rezgamos. Aš paversiu niekais į užmačias, tarėsi vėjas. Vakare įprastu laiku nuėjo jis su pačia gulti. Po kiek laiko pati atsikėlė, manydama, kad vyras jau miega. Atidarė duris ir vėl atsigulė. Bet siuvėjas tik apsimetė miegas ir staiga skardžiu balsu ėmė šaukti. Virutį, pasiūk man liemenę ir sulopi kelnes, jei negausi uolekčia per sprandą. Aš vienu smūgiu septynetą paklojau, du milžinus nudėjau, vieną ragį parvedžiau ir šerną pagavau. Tai ko man bijoti tų, kur stovi už durų? Išgirdę tokius vėjo žodžius, sąmokslininkai baisiausiai išsigando ir pasileido bėgti, lyg juos būtų vyjusios visos pragaro galybės, ir niekas daugiau nebedryso prieš jį rankos pakelti. Tad siuvėjas, kaip buvo, taip ir liko karalius, lygi pat savo amžiaus galo.